би сакал да ја завршам и конечно оваа последна тема во врска со посланијата до римјаните. Ке повикам да отвориме повторно во Римјаните 11 глава. Римјаните 11 глава. и да одговориме на прашањето, кога веќе мејатата самото објаснивме кои се лажните евреи, лажна, што представува сатанската синагога, која што раководи со светов. Да одговориме на она прашање што апостол Павле таму го постави, одосто не го постави, току <laughs> тврди. Апостол Павле со цел памет тврди дека доаѓа време во кое што целиот Израел ќе се спаси. Колку интересни зборови. На што се однесуваат овие зборови? Ајде ги прочитам Во кој стих се запишеме? 26 стих. Да. <clears throat> Римјаните, 11 глава, 26 стих. Бидеќи 26 стих е продолжение 25 иот а 25 иот е почеток на мислата, би сакал да почнем од 25 иот стих. Сакам, браќа, внимавайте зашто го кажу ова, за да не си помислите во себе дека сте што? Мудри. Значи, не помислувате дека сте мудри. Сакам, браке, за да не се помислите во себе дека сте мудри, да ја знаете оваа тајна, за закоравувањето, вели овој превод, или слепотијата, или ослепувањето, во некои други преводи, или ожесточувањето, има разни изрази. Закоравувањето, на што? Закоравувањето само со еден дел падна врз Израел. Како вели Константинов? Значи, сакам да знаете дека само еден дел од Израел за кораве. Зошто? Додека не влезе полнината на незнабожците. Така беше овој превод вели додека не настапи подполноста на незнабоштите, на народите. На што се однесуват овие зборови? Но ајде, да го почитаме и 26-тиот. И така целиот Израел ќе биде спасен, како што е напишано. И сега цитат. Ке дојде од Сион, ослободителот, и ќе ја одврати безбожноста од Јакова. На што мисли апостол Павле? Прво, што значи целиот Израел? Во целата глава пред тоа, зборуваше за делови од Израел. Кој е едниот дел, а кој е другиот дел? Кој се тие два дела? Едниот дел е неверниот дел. Оние што падна, така? Оние што беа, гранките што беа исечени. Например, да се подсетиме тука на 11 стих. Римејте 11.11. 11. Ви велам пак, прашува сега. Зар се сопна или дали се сопна за да паднат? Не, сега дава одговор, не, но со нивниот престап дојде спасението за незнабожците. За да се возбуди во нив ревност или да се предизвика во нив ревност. Е сега, малко да се замислиме на овие зборови. Зошто ги, ги поставува овие прашања? Зарам се сопна за да падна? Како беше прашањето во првиот стих? Зарам Бог го отврли својот народ? Како беше одговорот на ово прашање? Одговорот не е ниту да, ниту не, туку она Павловото познато Никако. Во никој случај, и знаете Вукарниш како го преведе тоа. Павле цело време сака да одговори на прашањето ако Евангелието, ако спасението е за сите, без оглед што сите нема да го прифатат, ако Евангелието се однесува на сите, ако се повикуваат сите за спасение, ако Христос го откупил целиот човечки род, тога што станува со изборот на Израел? Едно од трите прашања што евреите ги поставувале во правиот век, како предизвик за христијанството и Евангелието. Павле сака да одговори на тоа прашање. И како одговор? Тоа веќе го прочивме, само да се подсетиме, одговора со темата за остатокот. Значи, зашто Господ го избрал Израел, почнувајќи уште од Аврама, за да после го отфрли? Господ би бил Господ ако нешто направи и после рече, брей, мајката сгреши, ова што го направи? дај растори и од почеток. Не. Господ е Господ затоа што однапред се знае. Господ е Господ затоа што, како продолжува понатаму Павле во вториот стих овој пат, Бог не го отфрли својот народ, кого однапред, што? што однапред, како вели вашиот превод. Господ не го отврли својот народ, кога однапред што? Добро, некој преводи велат го избра. А зошто? Ако читате понатаму 29 стих, зашто? еден од моите најомилени стихови. Зашто даровите и повикот Божи се не неотповиклени. Кога Господ нешто избира, тој повикот. Не се пишмени за Господ не прави грешки. Но, некои други преводи, знаете што велат во вториот стих? Константинов како вели? Втори стих. Бог, зашто Бог не го отврли својот народ, кого? Кого однапред го позна, тоа е мислата. И нешто не подсетува сега ова, Господ однапред позна, се тоа не враќа на римјаните 8 глава. Што читавме таму? Од 28 до 31 стих. Зашто оние кои што однапред ги позна, тој нив и ги предопредели. Е сега се однесува на ова не се однесува, рековме, на спасението. Туку се однесува на посебна улога која што Господ ја дава на некои поединци низ историјата на Божиот народ до, од почеток до крај. И сите тие кои што ја играат таа посебна улога во свое време, како Аврам, како Самсон, како има многу примери, Данијел во Вавилонското робство и неговите другари, апостолите во Израел пред 2000 години и нивните следбеници од еврејскиот народ. Поточно Христ. Сите што го прифатија Христа од еврејскиот народ. Се до 144.000 запечатени на крајот. Сите се тие, за своје време, сите се тие остаток. Оние кои што однапред ги позна, нив ги предопредели да бидат слични со неговиот син, а оние кои што ги предопредали или ги предестенира, нив и ги повика. Оние кои што ги повика, повторно не за спасение, за спасение сите ги вика. Туку за таа посебна улога што ја играат во свое време, нив и ги оправда, а оние кои што ги оправда, нив и ги прослави. Значи, Господ однапред знае нешто. Што знае? Знае оно што го зборувале уште старите пророци, кои што велат Сион, Ерусалим, таму ќе биде спасението. Зашто остатокот Израелов нема да лаже, нема да чини неправда, нема да чини беззаконие зашто од Сион ќе излезе правда. Само ви нафрлам некои старозаветни текстови на таа тема, кој што ги има многу, многу. Темата е остатокот. Зошто Господ го избрал Израел? Заради остатокот. Апостолите беа остатокот на Израел. И оние што поверува, само 120 души собрани во горната соба, вкупно 120 души, кој што први го примија Светиот Дух, беа остатокот на Израел. Заради тој остаток Господ го избрал Израел. И не само заради тој тогаш, и заради еден остаток од последното време, зашто зборувавме, зборував и лани, бидеќи 144.000 се Според откровението, <clears throat> потекнуваат од 12 племења Израелови, кај се кажува точно кој од, од кое? Кој 12.000 од кое племе? По 12.000. Само што тука не треба да направиме грешката што ја прават на протестанти и во тие Израелови племења да ги читаме лажни лажни евреи. Знаете, постојат денес многу бизарни теории, кои што ја креира, до некаде влија на американската надворешна политика. Дори сега светските ветци пишуваат што пред 15 години само ке, ми, ке беше многу чудно светските вестници тоа да го пишуваат и ден, електронски портали денес. Дека зад одлуката на Трамп да го призна Ерусалим за главен град на Израел, стојат и конзервативните евангелици од христијанската коалиција. Иако христијанската коалиција не беше баш спомената, но се мисли на тоа. Протестантското влијание. За мене се е премногу смели тврденијата дека државата Израел ке се претвори во теократска Христова држава на земјата. И јас само можам да речам, ја би сакал да се случи такво <laughs> нешто. Но не можам. Не ми дава за право Светото писмо да тврдам со сигурност дека ќе се случи такво нешто. Сега за сега, државата Израел, Републиката Израел, што само по себе е оксиморон, бејќи господовата држава е теократија, значи месијанско кралство, а не република, а не секуларна република, со парламент и со сите останати глупости што ги доживуваме и овде секој ден. Сега за сега и таа држава изгледа многу нехристијанска, антихристијанска, особено со формирањето на ИСИС. И се уште далеку од, од вистинско покаяние и обратување. Православната есхатологија од друга страна тврди дека дека лично Енох и Илије ќе се семнат од небото во последното време и ќе им проповедаат на денешните израелци и овие ќе се покајат и ќе се обратат и ќе го прифатат Христа. За мене исто така многу, многу неверојатна. А, теологија, есхатологија, се извинувам И ја ставам повторно ќе рече, ја би сакал да е тоа така. Ама не можам да, не можам со сигурност да верувам во такво нешто. Особено не може не ми влегува во глава како може Енох и Илија, кои што илјадници години живеат горе, а таму може да живеат само со преобразено тело, со новото беспртно тело. Како може сега во тоа тело да бидат убиени на оваа земја, бидеќи ќе сметат нив дека тие ќе бидат оние двајца сведоци што ќе сведочат во Јерусалим, па ќе ги убијат и така натаму. Протестантите имаат слично верување. Протестантите сакаат и <clears throat> дури навива да се изгради третиот храм во Јерусалим. И очекуваат дека во него ќе седне антихристот. Што ќе прават кога ќе видат дека дека некој од Рим ќе седне таму. Не знам. Не можеме, јас да сигурно да тврдам ни дека ќе се изгради храм во сада. Не можам да стигнам. Тоа седото писмо не ми дава за право да тврдам такво нешто како што протестантите тврдат. Да, Библијата зборува <clears throat> за храмот во Новиот Завет, ама тоа е или небесниот храм, ако се мисли буквално, или се мисли на Христовата црква, како оној храм во кој што ќе, ќе седне човекот на беззаконието и ќе се представува себе си како Бог, че внатре во црквата. Времето ќе покаже за овие верувања, дали се точни или не. Но сепак, апостол Павле зборува дека оној дел кој што се сопнал, кој што ослепел, кој што закоравел, нема вечно да биде така. туку дека ќе се обрати. Како? Останува да видиме во предходната лекција од пред две саботи имаше и цитати од Елена Вајт на таа тема. Јас би сакал да ве подставаме на Христовите зборови кој што Лука само ги запишал во 21 глава од својата Евангелие. А Ерусалим, после неговото разорнување од римските војски, Ерусалим ќе го газат кој? Незнабожци. До кога? Вечно, за секогаш? Како вели таму Христос. А Ерусалим ќе го газат не знабовци. Го знаете тој стих? Не го знаете? Не мислите како знаете. Ајде да го прочитам. Лука 21 глава, да го најдеме. 26 стих. Значи, пред тоа зборува од 20-тиот. Кога ќе го видите Ерусалин обколен од војски, знајте дека е близко неговото запуштување, тогаш оние што се наоѓаат во Јудеја, нека бегаат во планините, и кои се во градот да излизат од него а кои се во околните места нека не излегуваат, нека не влегуваат во него, зашто тоа е времето на одмазда, во кое ќе се исполни сето што е напишано. но тешко на бремените и доилките во тие дни, зашто голема мака ќе има по земјата и гнев врз овој народ. Врз кој народ? Врз еврејскиот народ. Бидеќи самите рекла, крста негова, врз нас и врз нашите деца. 24 стих. И ќе паднат од сечилото на мечот и ќе бидат одведени во плен или во робство меѓу сите народи, а Ерусалим, значи евреите ќе бидат расејани по сите народи. А Ерусалим ќе го газат незнабожци. Се додека не се на времењата на незнабожците. Кои времења? Ја интересно прашање. Христос променува времеја овтека, а Павле спомена полнина на незнаборците. Павле не беше многу јасен. Што значи полнината на незнаборците? Значи, неверниот дел на Израел ќе биде слеп, закоравен и неверен, а гледаме се уште е таков. Додека не влезе полнината на незнаборците а Христос зборува за времињата, додека не се исполнат времињата на незнабошците. Значи, Јерусалим и ден денес го газат незнабошци. Некако што велат протестантите дека времијата на незнабошците се исполнили 67 година. Кога Израел господ освоил Јерусалим. Лажните евреи се незнабожци и тие. биле обрезани или не обрезани. Без Христа луѓето се незнабовци. Бидеќи оно што го нема синот, според Јован, тој што кого нема исто така. Го нема ни Отецот. Значи, евреите и муслеманите, ако не го признаваат Божиот син, Го немаат ни Отецот. Го немаат ни Отецот. Го немаат вистинскиот Бог. И на христијани кои што имаат погрешни верувања околу Светото Тројство, исто така го немаат вистинското Божество. Има разни такви како што секојаш имало разни ереси и ден денес. И би сакал да завршам со зборовите од книгата на пророкот Осија. На кои зборови мислам? Иако останав должен, не одговорив на прашањето, што значи тоа времењата на незлюбовци? Ке остане ако даде Господ за друга прилика. Книга на пророкот Осија, прво третата глава, Осија е првата книга од малите пророци. Осија трета глава. Што читаме таму? Третата глава е тука многу мала. Има само пет стиха во овој превод. У вашите Библија колку стих има? Третата глава. Осија трета глава. Пет. Значи сите Библии се согласуваат дека Осија има трета глава има само пет стиха, така. Значи многу мала глава. Што вели таа глава? Потоа Господ ми рече, вели Осија, оди и повторно засака ја жената, ете многу интересни зборови, оди и засака ја повторно. Жената која ги сака злото и прелюбата, како што Господ ги сака синовите Израел. Нели Осија? Имал Божија наредба да се ожени со блудница, а знаете Данаќиш како ја нарекува. Зошто да се ожени со блудница? Бидеќи тоа требало да послужи како слика, како порака за Божијата љубов кон кон Израел, кон неверната сопруга. Оди и повторно засакаја да жената, која ги сака злото и прелюбата. Може да сакате така. Како што Господ ги сака синовите Израелови, а тие гледаат по туги богови и ги сакаат нивните пити од грозие. Ни вете, ова интересна работа. Некои, некој колачи во чест на паганските богови. ја откупив за 15 сребреници. И за гомер и полугомер јачмен. Па и реков, ќе останеш кај мене подолго време. Не блудствувај и не оди со други и јас нема да ти приоѓам а и јас нема да ти приоѓам. Значи, пазите се, што се кажува. Значи, били, ви, били верна, ама и јас нема да ти приоѓам. Е, ај сега како? Зошто ваква порака? како што велат скопскиве пагани, ако не спиеш со жената, ке, ке спие некој друг со неја. А ова е блудница, пазете. Че не зборуваме за некоја супер честна жена, току зборуваме за блудница баш, и на блудницата е речено, биди верна, не оди со други, ама и јас нема да ти пријател. Значи, биди, живеј без маш, толку време. Што да ги зборави? Кој превод го носи стариот? Добро, Константино како вика? Да, Константинов се согласува со новиот превод, православен, или ревидираниот. Зошто? Сега зошто е причината за ова? Зашто синовите Израелови ќе останат долго време без цар, без кнез и без жртви и без жртвеник, без ефот и без и јавување, односно се мисли без Божи објави, без Божи откровенија. Многу време денес се, се уште така, се уште. И денес дали знаете дека е веќе формиран еврејски синедрион во денешно време, избран е еврејски првосвещеник, се знае по име кој е тој, го заборев сега, не ми се всеја да, да ги споменувам тие информации. Може би да сабота да са бајле, ако даде Господ живот и здрави. И се разбира, во, а, денес постојат а, избрани се, се знае, значи избрани се свештеници, кои што, за кои што се знае дека потекнуваат од, од Ароновата лоза, и ги обочуваат, ги обочуваат како да вршат храмска служба, иако се уште не постои храм во Иерусалим. Значи, ги обочуваат како да, да се колат жртви, како да се врши службата, а првосвещеникот е обучен како да ја врши првосвещеничката служба. Зошто го прават ова? Ова е веќе ова е, ова си информација од 2016 година. Пред повеќе од една година е веќе ова направено. Зошто го прават тоа? Затоа што со цел памет одамна да се подготвуваат на вистина да изградат трет храм во Јерусалим. Арно ама на тоа место стои джамија. А, <laughs> е сега. Како Господ се служи и со муслиманите како со фигури на шаховска табла. Евреи, христијани, католици, путиновци, трамповци, Хезбола, Ајатолахот од Техеран, се се тоа фигури на шаховска табла, кој што ги мрда Божијата рака според неговата волја и неговите планови. Зашто синовите Израелови ќе останат долго време без цар, без кнез и без жртви, и без жртвеник, без ефот и без јавување. Потоа синовите Израелови ќе се повратат, ова она што Господ го знае однапред. Потоа синовите Израелови ќе се повратат и ќе го побараат Господа својот Бог и Давид својот цар. Кога ќе побараат? Давид е убрен од дамна, Христа ќе го побараат, синот Давидот, Месијата. Ке се чудат пред Господа на неговата благост во последните дни. Кога се тоа? Во последните дни. Е сега, што значи ова конкретно? Ке ни објасни Господ следната година. а сите вам ви посакувам иако знаеме дека од година на година само полош ќе биде но ви посакувам барем за престојниве божикни новогодишни празници Господ да ве благослови посебно како прилика за нов почеток во нашиот живот за едно ново посветување, за една нова страница и Господа ве води и благословува во текот на целата наредна година. Нека му е слава и фала. Амин.